Sana mümin demiş Allah Sen de söyle şükran lillah Sana mümin demiş Allah Sen de söyle şükran lillah Hem dostunu anmak gerek Zikredeni sever Allah Şükredeni sever Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Hay illallah Düşün sonsuz ikramını İslam gibi inamını Düşün sonsuz ikramını İslam gibi namını Eşsiz kitap kelamullah Kur'an gibi ihsanını Kur'an gibi inamını Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Hay illallah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Hay illallah